tugakora ku bisata byose biraba ubuzima bwa kino gihugu cyacu mutiro no munsi tubayagira kubiki haraheze iminsi haba muri kahise muri kahise kavuba canke kahise kimita kivi haboneka ibiza bimwe bimwe usanga bihitana ibintu byinshi mbere akenshi n'ubuzima bw'abantu bukahasigara uburero bwa hafi ingira benshi murabwibuka aho hari imvura iheruka kwiha inkumbi igahitana abantu n'ibintu ibyo biza navyo akenshi nkuko benshi babivuga ngo bikava kuhindagurika ry'ibihe muri kino kiganiro karadiridimba duti rero ko hariho igipolisi gisanzwe kijejwe gukinga impanuka ni giki cyo bakiriko kirakora canke ni giki gikora kugira bakingire abanyagihugu n'ivyabo mu gihe c'impanuka mbebo baba bafise uburyo bikwiye mu bijanye no gukinga izo mpanuka mbe nibande bokorana n'ico gipolisi kugira habe ugufashanya mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo gukinga izo mpanuka gutyo bakingire neza abanyagihugu ngivyo bimwe mu bibazo tuza guca ijya nino umutumire akaba ari Opesin 1 Anise nibaruta icegera curongoye igipolisi cyo gukinga impanuka karadiridimba uno musi kuri mikro ni medali niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma hakaba hariyo Eric Uwimana iki kiganiro kikaba kigenewe abarundi mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage reka rero twempi twongere kubaha ikaze sangwe ikaze mu kiganiro karadiridimba murakoze ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abariko baratwumviriza ego ikibazo ca mbere mbe eh, mu gipolisi musanzwe muherereyemwo mu mufise uburyo bukwiye bwo gukinga impanuka izo arizo zose murakoze kuri ico kibazo muti mbega mu gipolisi kijeje gukinga ibiza no gutabara byashikiye murafise uburyo bukwiye eh, si mu gipolisi honyene kuko muri ico gipolisi tujejwe guhagararira urwego rw'igihugu eh, rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye mu bumve ururimi rw'igifaransa bayita plateforme nationale de prévention des risques et de gestion de catastrophes ubwo rwego rero narubereye eh, umunyamabanga nshingwabikorwa rugizwe rero n'abaserukira ubushikiranganje butandukanye busanzwe eh, bwitaho canke bujejwe ibikorwa byo gukinga ibiza no gutabara byashikiye harimo kandi Eh, abaserukira aya mashyirahamwe yegamiye eh, nasiyo zini ah, hariho kandi na n'amashyirahamwe akora mu bintu byo gutabara mu bihe by'ibiza izo nzego rero ziriho ruriho ku rwego rw'igihugu ruriho kandi no ku rwego rw'intara rukaba rurongowe n’ababura baburamatari dukorana n'abo bose mwumvise ubudoresha busanzwe bufiswe n'abo bantu bakaba twabashize mu migwi yihariye icyenda twita gurupe segitoriyeri eh, sinoyidondagura yose ngo ndayimare mhm. hariho nk'akarorero nk'umugwi wihariye ujejwe kuraba iby'imfungurwa twita sekirite alimentaire mhm. uyo o urongowe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mhm. bagafashanya n'ibisata vya PAM vya eh, FAO Caritas Burundi n'abandi mhm. abo rero nk'igihe habaye ikiza nibo bagira ico bakoze kugira ngo bavune inzara abantu babashikiwe bashikiwe hariho eh, ikindi gisata cihariye eh, c'amagara y'abantu icyo gisata kiri mu bushyirangange bw'amagara y'abantu gakorana n'ishami rya onu bita oms ishami rya onu risanzwe riraba igwirirana ry'abantu bita unfpa n'abandi n'abandi hariho nk'igisata cihariye kiraba iby'indero ko murazi yuko iyo habaye ikiza eh, imiryango ikimuka eh, abana bakurikira ababyeyi ndabyite imigwi yihariye groupe sectoriel buca bufatwa mu mugongo rero n'urunani rw'amaradiyo rw'abamenyesha amakuru rujejwe kumenyesha mhm. gufasha gukangurira abantu kubigisha no gutanga inkuru mu gihe cy'ibiza icyo gisata rero kikaba kirongowe eh, n'uburongoye televiziyo y'u Burundi mhm. rero ibi uburyo rero mwavuze niko uburyo ntibwigera bukwira ariko uburyo busanzwe buri muri ibyo bisata nyine bamwe bamwe bose rero bakoresha uburyo basanzwe bafise kugira ngo bashobore gutabara mu gihe cy'ibiza na cyane cyane gukinga ko gukinga nibyo bitangura iyo rero ibikorwa byo gukinga byaneshejwe niho ikiza gishitse duca dutabara rero tugarutse kuri iyi migwi ya magroupe sectorielle nkuko yavuze washizemwo abarongoye intara ahatandukanye imbere unatubwire yuko mwimirije no kuja mu makomine ni gute mukurikirana cyane cyane abo babegereye abanyagihugu twovuga nk'abo babura amatari kugira murabe neza ko ariko bakora igikorwa cyabo murakoze ba mu ntara baburamatari basanzwe barongoye igisata kijejwe gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye nk'uko nabimenyesheje abagize ubwo rwego ni barya baserukira ubuzi bwa leta busanzwe buri mu ntara nk'ubujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ubujejwe amagara y'abantu mu ntara ubujejwe indero mu ntara ubujejwe ubucamanza mu ntara uburongoye ikambi y'igipolisi komisariya mu ntara urongoye ikambi ya gisirikare ihegereye kibiri ku rwego rw'intara abo bose rero baca baja hamwe bakigira hamwe baba bazi mu ntara iwabo ikibahanze bagaca rero bigira hamwe icyo bokora mu gihe ikiza coshika kugira ngo bashobore gutabara abenegihugu twebwe rero muti mumenya gute ko bariko barakora mm. baratanga amaraporo mm. barashikiriza niyo ikiza gishitse baravuga bati habaye iki none turi turakora iki twananiriwe ngaha bagaca basaba rero urwego rw'igihugu eh, rukabafasha ariko medari mu nkundire eh, nterakamo cyane cyane babura amatari nongere ndabibutse ko akenshi barasamara bamwe bamwe ntibatange ibitigiri inyezina kuko kugira ngo ushobore kwishura gutora umuti mwiza kugira ngo ushobore eh, kugarukira ku bantu ubwirizwa kumenya ibitigiri by'imiryango ya yabuze canke yahitanywe yashikiriwe n'izo ngorane mm-hmm. ukamenya ibitigiri by'ivyononekaye mm-hmm. amahegitari eh, y'imirima yononekaye igitigiri c'ibiraro vyononekaye canke vyabomotse igitigiri c'amazu canke igitigiri c'ibirasi vyagurutse vyononekaye akenshi rero bavuga muri rusangi ngo habaye ikiza none turasabye abagira neza badufashe twebwe twama cyane cyane ibitigiri mhm. ibyo bitigiri rero ntibikorwa n'umuntu umwe babikorera hamwe nk'uko wumvise ari urwego ari mhm. croix rouge protection civile la protection civile mu ntara isanzwe ari nabo ari nabo bagira ibikorwa by'umunyamabanga wo rwego hanyuma rero bagaca batanga ibitigiri bumvikanye ko bati habomotse inzu zinaka hononekaye imirima ingana gutya amahegitari angana gutya y'imirima hanyuma rero natwe tugasha tubishikiriza abo dusanzwe dufashanya kuko twama dufise inama iminsi yose kwa gatanu nabo bose babagira neza basanzwe bitaho ibikorwa byo gutabara mu gihe cibiza nibo rero twama turiko turagira tura, tura, tura namanama duhanahana inkuru tugira n'integuro tukitegura imigambi yo kwitegura ibyo twita plan de préparation et plan de réponse igihe bitaraba tugira tuti tube turitegura gute igihe bizoza tuzokora iki mugabo rero iyo tudafise ibitigira inyezina nukuri biratugora numva mwankundiye naboneho n'akaryo ko gutera kamo babura amatari kugira ngo iminsi yose na ntaryo bame batanga ibitigiri ibitigiri kandi harimo na benshi mbere benshi bakagira ibitigiri bitari byo Eh, sinzi neza igituma ariko bakagira ibitigiri by'umurengera baba bashaka nko gutegekanya nk'abatabuze cyane abo bavuga bati nk'abijya bavuga ama imperiviyati hoba hariya n'indi tutabonye cyane akandi kantu birashoboka birashoboka ko byoba ibyo nako byoba ibyo byoba bari byiza ariko twebwe tuba dukeneye ibitigiri nyezina biba vy’ibintu byononekaye kuko nibyo bica biduha ibyo dutegerezwa gutanga biri ubwoko bwinshi mm-hmm. hariho ibiza bijanye n'imiriro Hari ibiza bijyanye n'amazi y'imyuzurire hari ibiza bijyanye n'ibi twita epidemi nka za korera za malariya n'ibiri byo ubwoko bwinshi basanzwe rero abantu babimenyereye iyo ari kiza cy'umuriro ah, baca badukora ko badutera akamu ku nimero itariha ijana na cumi na gatatu mhm. aho rero tujya tubatabara n'ingoga ubwonko eh, kenshi ntibakigwa barakigwa n'ukuri mhm. barakigwa ariko iyo nimero iracyafise iracari imwe kera zari zibiri hariho ijana na cumi n'umunani baca bayiha igipolisi kijejwe gucungera uruja n'uruza rwo mu mabarabara ariko ntikora yari ya protection civile mugabo ntikora twe rero dufise inimero imwe eh, turasaba nuko boduha eh, abo baduha neonatel yoduha inimero umwe nizo mu ntara kuko iyo nimero iri mu gisagara ca Bujumbura gusa kandi ivyaduka vy'imiriro bishika hose rero Eh, iyo habaye rero ishaduka c'umuriro batabaza ngaho kandi n'ukuri tunyaruka kubatabara eh, iyo habayeho ikiza kindi ari nk'umwuzurire ari nk'ibindi eh, barashobora guca ku nimero itariha yo muri croix rouge ijana n'icenda mhm. ijana na cyenda baca bamenyesha abantu croix rouge turamana ijoro n'umurango mhm. aho rero baca batubwira turafashanya turi kumwe no muri ya migwi eh, icyenda nababwira hariho umugwi twita sekuru esovetage ni umugwi wo gutabara uri mu bushikiranganje bw'umutekano ugakorwa n'iki gisata twita protection civile eh, eh, igafashwa cyane cyane na croix rouge aho rero baca batubwira iyo rero babona bashobora kubwira ababarongoye mu ikomine barabwira musitanteri barabwira baburamatari barabwira no kuri ayo matelefone ndababwiye twebwe rero ikiza iyo kibaye biroroshe ko abantu baca batabaza mhm. ego reka ntitugume hano i bujumbura iyi nimero ya kuraruje no hagati mu gihugu barabatora atankomane ego ntiriha kandi ni amasaha mirongo ibiri nane ku mirongo ibiri nane uhamagaye mu ibahari pasifike hariho imiyaga ntabona ngene no kwita mu kirundi bayita les alizerevants Alize ni imiyaga ikomeye cyane isunika amazi yo mu bahari eh, pacifique ku nkengera z'igihugu cya peru hanyuma rero iyo haciye habaho ubushuhe bwinshi ibyo icyo kintu kije hakaba ubushuhe bwinshi bica bituma ntihace hakurikira laninya buno nyene mugabo twebwe kuva mu kwicenda kwa bibiri na cumi na, gatandatu eh ahiye ku haje imvura nyinshi imvura iragwa ari nyinshi hanyuma irashika mu kwezi kwa kane mm, mbere mu ntango z'ukwezi kwa gatanu kuko uh, izi mpunzi ziri mu gatumba uh, zahuye n'umwuzurira wo mu ntango z'ukwezi kwa gatanu imvura iri hanyuma rero harakwirikira ici ici kwa gatandatu kw'indwi k'umunani kwa bibiri na cumi na gatandatu aho hogiye kuba umutasuro mu kw'icenda imvura ntiyaza ku rugero rwiza icyakena urumva rero twavuye muri el Ninyo haca dukurikirana la laninya ibyo biza rero ingaruka mbi ikikurikira ni umwimbu muke kuko ibyo biza byose byonona umwimbu umwimbu rero waciye muke niho rero mubona hariho imiryango turi turafasha kuko iri mu ngorane zifungurwa kubera ibyo biza byagiye birakurikirana bigaca bituma Uh, umwimbu ugabanuka mhm. hari n'ibindi biza bimwe bimwe byagiye biraba hano mu gihugu twovuga bitaba bivuye eh, kuri la iraninya cyangwa irininyo mugabo ugasanga nk'uko mwabivuze ni kuri ihindagurika ry'ibihe byo bita changement climatique mbega neza na neza mwasanze ko ibi bimwe bimwe bisanzwe biva muri ibi ibyo bindi biza usanga atabitajanye na Lena canke na El Niño byo byo nibande mushobora gukorana kugira mu bikingi cyane cyane duhagarara ku gukinga imbere y'uko biba urumva ko birinze kuba byabaye biba byamaze kuba byarenze inkombe ariko kugira mu bikinge habira ninya canke rinino ni gute abantu bo bibamwo ni bande mwokorana kugira mukinge bene ivyo biza murakoze meda nari navuze yuko eh, ibiza biri ubwoko bwinshi nariko mm. ndasigura ivyo biza bivuye ku kuri ihindagurika ry'ibihe navuze imvura nyinshi n'ikena ry'imvura ariko hariho n'ibindi biza n'ishirahamwe OMS zisanzwe ryitaho amagara y'abantu ku isi bigakorana n'igisata kijejwe Eh, kuraba igwirirana ry'abantu bita UNFPA hariho eh, ibigo bya bya MSF abo bose nibo baca bakorana muri ico gisata nk'iyo hariho rero ikindi kiza atari ibyo mvuze bya vy'ingwara y'abashikiranganje basanzwe bari mu cyo twita eh, umugwi inshikiranganji eh, mhm. eh, usanzwe urongowe ku rwego rw'igihugu na nyine icubahiro icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu umushikiranganji w'umutekano akaba ari umunyamabanga w'ubwo rwego mhm. ni urwego rugizwe n'abashikiranganji icumi n'umunani iyo rero gwa rwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara aho vyashikiye rufise eh, ivyo ivyo rutashobora kwifashisha ruca rusaba ijya inama rero nshikiranganje Eh, niho rero usanga umushikiranganji kanaka acagira icashikirije iyo nama hanyuma rero n'incubahiro ikigero eh, cya mbere cy'umukuru w'igihugu aba cyane cyane yitwaje ubusanzwe ahagarariye ibiro bya nasiyozini mu burundi icyo twita coordinateur resident du système de nasiyozini hanyuma rero nawe acagira icashikirije ashikirije mu kuzofasha akenshi rero nabo bafasha babicishije mu nteguro y'umwaka iyo twita plan de réponse humanitaire nk'integuro y'umwaka medale eh, itegekanya imiliyoni mirongo irindwi na zitatu n'ibice indwi by'amadolari y'abanyamerika niyo azokoreshwa mu gihugu cy'u Burundi eh, kazokoreshwa mu gufasha umuriyoni w'abarundi mm-hmm. ariko twebwe dutegekanya yuko abantu imiliyoni zitatu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi aribo bazoba bakeneye imfashanyo mm-hmm. mugabo biragoye kuronka uburyo bwo gufasha abo bantu bose tugaca turaba rero muri izo miliyoni zitatu abantu bahanzwe kurusha abandi abo twita les plus vulnerable abo bantu rero tubaharura ku miliyoni abo o nibo uyo mugambi utegekanya imiliyoni mirongo irindwi na zitatu n'ibice indwi by'amadolari y'abanyamerika ayo mafaranga azaba ari kubafungurira azaba ari kubafasha kuronka ibyo twita service do base kujya mu ishuri kujya kwa muganga kandi ibyo bizofasha no kwegeranya ibitigira ibiharuro by'ibibiza kuko ibiza uko byagiye biraba mu myaka iheze iyo dufise ibitigira inyezina mhm. biradufasha nibyo twishimikiza kugira ngo dushobore gutegura inyishu z'ibizoba vyimirije bizoza muri kazoza ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo karadiridimba kabari ikiganiro kibaha akaryo mwebwe abarundi mudukurikirana kuri web statu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe muduhe umuganda wanyu kubiba biriko bihanga kino gihugu cacu mutumire akaba ari Pesin Anise Nibaruta icagira curongo igipolisi cyo gukinga impanuka mu mwanya telefone zacu zikaba zugure zose bikunda gushikira abanyagihugu bikambere bigatwara abanyagihugu mbese n'ivyabo duti none ni gute byokingirwa mwebwe ni hentererano yanyu mubona mwotanga kugira ivyo biza bigabanuke mbere bishoboka binahere bireke gutwara ibintu n'abantu ubwo murakoze cyane eh, kuri icyo kibazo biba ni ikibazo gihambaye banza uramutse umutumiye urabona eh, bivana n'indi nganisha niho nganisha urumva twarabonye ingene abapolisi bashidukanye n'intonka bagamurengera guhagarika n'umugu basamaraso yitanya icyo gihe mwana ngomba ndamubaza kumengo uno polisi gikoresha mu gutabara aho rukambiza biriko biri za hirya no hino mu gihugu kumengo si ikirenga kubera iki uti uburyo hanyuma kigira kabiri ego uravye uko igipolisi citaba mu gutabara abanyagihugu umengo ntari kirenga kwibuka mm. ko ico gihe umengo buryo bwakoresheje uburyo buteye ubwoba kandi ico gihe abanyagihugu bari batekanye inzu zikomakomeye z'abanyagihugu kuko urabye imyaka iheze urundi barashikira intaye kugera nk'uko benshi bumve ko babihayagiza mhm. ubundi bwategereza ko bwarakoze ku buryo amareta yacanye cyane cyane bwategereza ko yarakoze ku buryo abanyagihugu bagira ahantu haba koko hatumuwe mhm. urabona ko iyo umunyagihugu ataba mu nzu ikomeye burya biba byoroshe rwose ko imvura iguye ishobora kuyihitana ikayisenya ushatse kuvuga Mhm. ushatse kuvuga nk'aya mazu yo muri zabura bita amadeparitema leta yigore yubakire abanyagihugu uburaro bashobora kugira uburaro kandi bukomeye uno munsi usanga iyo abanyagihugu leta yagenze ngo iriko irabubakira usanga iriko irabwira umunyagihugu ngo ngo niyubake bihome mhm. waravuga uburyo umunyagihugu w'uburundi nawe afise ugasanga ngo ruhombe yitanze kubwubaka nyiruzoba uruhume rukomeye nyiruzoba uruhume ruramba mhm. aricyo gituma leta yagomba gushyiramo ingufu zose zishobora kuba twumvishije amafaranga ya leta yirirwa araherera mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe ugasanga ni abantu k'abantu bakenya ariko ugasanga ni batwara amafaranga y'igihugu ugasanga umunyagihugu wa nyaruco cariwe yaritwinye buratonde ibintu bitumvikana mhm. wanashaka dore raba nko muri iki gihe ibiza bimanze je narumvishije abanyagihugu ngaho i bujumbura umengo ku uno munsi naho bahungiye bafashwe nabi bariko barirukanwa kandi ivyabashitse atari bo babikereye urumva umuco umengo nk'uko umengo leta nyene nayo umengo ntinezwa abanyagihugu mhm. urumva rero ni byiza yuko abagize leta cane cane abashinga amateka nibo nagomba kuvuga kuba abashinga amateka iyo bavuga bavuga uko baserukira abanyagihugu Mm. ariko ugasanga rimwe na rimwe abashinga amateka aho gukora ibishoboka byose ngo bakarire leta barate neza aho hose ibintu bitagenda neza ahubwo ugasanga bariko barayigendekeza mu kinyoma kandi abashinga amateka muri rusange igikorwa cabo si icyo guherekeza leta mu kinyoma ahubwo ni icyo kugenzura leta ko ikora neza kugira ngo rero abanyagihugu nabo ntibaze baravamo nk'akarorero nk'ubu burundi ntibufisha evacuation center ibyo bita evacuation center imaze kubona amaleta ya gatana cyane adafise aho bita muri evacuation center aho nibura abanyagihugu bashobora kwegeranira nibura biza byaraye uno munsi usanga abanyagihugu bariko baraka indaro abagenzi babo nabo nyene badafise aho babarata icyo ni ikindi leta yagomba kubanza kubanza icyo twakwita saturation center aho abanyagihugu bashobora kuza barakoranirizwa at least biza vyabaye kandi ivyo ntibabwira haba n'inzego z'igipolisi zishinzwe gutabara usanga ata buryo buhagije leta yahaye n'igihe amasoko y'ugutumba bayata twabibonye nyene abapolisi b'u Burundi babuze batashoboye gutabara bihagije hanze gutabara abantu bavuye hanze mu kindi gihugu urakoze cyane ego kamatari reka duhe umwanya umutumira urabona ko n'umwanya uri kuratujyana kugira yishyure bimwe mu bibazo hanyuma urumva nagira nzoze igihe cyose habaye ibintu by'ibiza nk'ibyo bigana abanyagihugu ibigango by'abapolisi bahora mu kujya gukinagiza abanyagihugu kandi bitekaniye bazoze barazikoresha no gutabara abanyagihugu abapolisi abajejwe gukingira bajejwe gukingira abanyagihugu ntibajejwe kubakinagiza kuko ntibiri mu byo bemeye reka tugaruke hano muri studio hari igikorwa cy'abapolisi kwiruka ku banyagihugu bitekanye bariko barasaba uburenganzira bwabo ahubwo barurira bashinzwe kubakingira mu guhabwa ingufu bakoresha ubu ni nkeya urakoze cyane kamatari reka tugaruke hano muri sitidiyo kamatari yavuze ibitari bike twovuga biri nko mu mice ine mugerageje nk'ikibazo cya mbere na jene nakibabajije mwari mwacishuye ahavuga ati mbe uburyo bwo gukingira abanyagihugu mubona ari kirenga hanyuma rero leta yaragize akigoro gakomeye cyane kuko intara zose z'uburundi zirafisa ry'amakamyo kiretse intara zitanu gusa eh, si ngombwa ngo ndazivugire ngaha mhm. ariko leta ibandanya igira ako kigoro kugira ngo intara zose zironswe iz'iyakamyo ako rero nta kigoro eh, ikindi yahagaze cyane kuri bije ati mbega mwebwe ko musanzwe muri muri uru rwego rwo gukingira ibidukikije ntimushobora gusaba uburyo bwinshi burenga hakabaho nko gutera ibiti ukubaka amazu akomeye abanyagihugu ibintu nk'ibyo kugira mukinge cyane cyane nk'ibyo biza bije ntihagice byonona ivyo turabizi kandi turabisaba mugabo turazi yuko leta ifise ahigeza nayo nyene Eh, ntahave rero agereranya leta y'uburundi y'uno munsi na leta y'ubufaransa cyangwa leta y'amerika mugabo icyo yomenya nk'abandi barundi bose ni uko atagihugu na kimwe cyo ku isi gushika kuri iyi saha kirishoboza gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye iki gihugu cyose kiragira eh, kirakora ariko akenshi gisaba imfashanyo nicyo gituma rero usanga duhurikiye mu migwi y'abimigwi y'akarere y'abimigwi mbega ni ya nyakanga yo muci mm. imiyonga iyo abantu bariko baraturira bamenye yuko baba bariko barambura isi tukabahimiriza guca imikobeko hanyuma n'ibi yavuze ati leta yubakira abantu mm. uburaro inzu zikomeye ni ukuri nawe nyine nshya bimutuma ubunyane ntabyo bushobora kubakira umurundi wese inzu inzu y'igorofa mugabo icyo twe duhimiriza abantu mu mwanya wa mbere nuko abantu batubaka ahantu mu myuzurira ahantu mu mazi baba bahabona turafite amategeko meza meda turese amategeko meza ariko kuyashira mu ngiro nico kibazo kubu hariho ibwirizwa ryo muri 2013 riraba amazi rivuga riti kuva ku nkengera zikiyaga Tanganyika gushika ku metero 150 kirazira kuhubaka n'uhubatse abafise uruhusha rw'umushikiranganje w'ibidukikije kandi yubaka ibintu bikomeye yubaka ibintu ashobora gukuraho umwanya uwo ari wose mugabo ugiye kuraba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika usanga abantu barubatse ziriya za kibenga kibengara irare usanga amazu akora ku mazi mugabo ivyo nibatse ko byo bari kibazo cy'uburyo kwera nk'ibindi bisagara bitandukanye bikomeye usanga mbere n'imbere y'amazi bahubaka mbere abandi bo bakubaka no mu mazi ego ivyo oh ivyo barabikora mugabo twebwe yaragiye nta muntu n'umwe arikuriwe kuhakora igikorwa na kimwe cyane cyane kuhubaka mu gisagara ca Bujumbura ku metero 50 kirazira kuhubaka mm-hmm. Mu hagati mu gihugu ku metero 25 kirazira kuhubaka mugabo benshi hariho benshi bahubaka tuwaramaze kubona nka bimwe bimwe nk'uruzi uruzi ruca kumugoboka intahangwa ugasanga rurahitana kenshi amazu urabye za kigobe none burya muba mwababwiye ayo mategeko baba bayazi ni iki mukora kugira uwo wese abona yuko yohungabanya canke yosotora nkuko mwabivuze ibidukikije canke ivyo binyabuzima canke ivyo bitubeshejeho kugira muhane canke muhashe bishobotse abo bahubaka baba baciye kubiri n'amategeko ariko hajya mu kigobe ayo mategeko agenga iribwirizwa rigenga amazi ryagiye rivuga ayo mametero ryaje muri bibiri na cumi na gatatu hanyuma rero bari baramaze kuhubaka ntitwobashyira umwikomo mwinshi cyane ariko nabo nyine bubatse ahantu ariko harabomagurika kubera ibikorwa byo kuropora kuropora birakenewe mugabo bikorwa nabi ahantu hotera kamusetemu ko yohaguruka igafasha igafasha abajya abantu mu kuropora bakaropora mu buryo bwiza atari gutesha inzira uruzi bajya abantu muzogende mu kigome muzosanga n'ibarabara ryaracitse hariho n'umuryango wataye inzu y'igorofa waragiye hariho amagorofa arenga icumi ari mu kubomoka mm, kubera inkombe za ntahangwa zagumye ziriko ziraguka ziriko ziraguka ariko ayo mategeko yaje baramaze kuhubaka mugabo naho yaje baramaze kuhubaka hariho ahandi bariko barubaka kandi ayo mabwirizwa ahari muzogende kuri sagavodo ngaho mu kibenga mhm. muzosanga umuntu yaragiye azarasuka uh, ivu n'umucanga n'amakariyeri mu mazi asogeza amazi ayigizayo aratebaronka parisere mu itanganika mhm. hama muri aya watubwiye ko musanzwe mugira amanama iminsi yose ya gatanu muhora mucishamwo nk'ubwo bururiro butoto bw'abanyagihugu nk'aha twavuga nka kamatari yagarutse ku cyo yise evacuation center ni ukuvuga nk'ubu habaye nk'ikiza ahantu baca bimurira nk'abantu babajana muragacishamwo ubwira mukebure kumbure nimba uburyo budashoboka buronderwe kugira ejo na hirya y'ejo nicashika byanse ko mugikingira mugabo mukibemwe neza mukigira abanyagihugu yego meda twebwe turagacishamo kandi ico gikorwa twaragikoze mu ntara zose twaramaze gusaba babura amatari tugira tuti hamwe hubikiza turabasavye ahantu twoshira abantu hariho abatweretse umutumba dushobora gushiraho nk'amashitingi tuyaronse aturafise ibibanza rero mu ntara imwe imwe yose hariho abatwereka amashuri nk'igihe habaye ikiza gitumye abantu benshi ba, ba bava muhiri iwabo twaba turitiza amashuri amwe batweretse mugabo ntibyo bari umwanya muremure kuko ibikorwa by'ishuri nabyo nyine bitegerezwa kubandanya ariko hariho n'abandi batweretse ahantu hari umutumba ushashe dushobora gushyiraho abantu tugaca rero twigora tukarondera amashitingi aho twaba turabashira icyo gikorwa rero yakivuze mu rurimi rw'ikinyamahanga evacuation center ku bihugu byifise baba barategekanije ahantu haba hari n'amazu hubatse abantu habaye ikiza bagaca bagenda babashira aho hantu hasanzwe harateguwe twebwe rero ntiturashika kuri iyo ntambwe nawe nyine arazi ko ibihugu bitangana eh, mugabo turahafise turafise imitumba turafise n'amashuri amwe amwe tujya twarasabye aho twoba turashira abantu ni ukuvuga hato muhafise turaha turahafise mhm. mu ntara zose turahafise hama yagarutse kandi ngo ku buryo bafasha na cyane baba bahuye n'ivyo biza ibyo twakwita mu gifaransa aide au sinistre ni gute mukurikirana burya buryo ubuke buba bwabonetse kugira mufashe abo baba bahuye n'ibiza biboneka yuko kenshi uca usanga havamwo ingorane kankunzi haka abaronka n'abataronka hakaronka abatagize ingorane ibintu nk'ivyo ni gute mwebwe mubikurikirana nk'igipolisi iyo habaye iki ikiza gishikiye abenegihugu baba ku musozi kanaka twebwe duca dukorana n'abaharongoye abahajejwe tukagira eh, amalisite amazina urutonde rw'abantu bashikiwe n'ibyo biza hanyuma rero tugaharura ibyo nonekaye tugaca rero turaba na jewe noheba mhm. kuko urya yarasinzikaye kundusha twebwe rero duhera ku bababaye gusumba abandi hanyuma rero ibyo dutanga biratandukanye iyo ari nk'imfungurwa dutanga kenshi tuzihabwa na pam hanyuma FAO igatanga imbuto FAO iratanga kandi n'ibitungwa bito bito nk'impene ingurube n'ibindi kugira ngo eh, ibyo bitungwa byimbuka n'ingoga bibyara n'ingoga bize gusama abantu eh, iyo ari nk'ibindi bivana n'icyo tugiye gutanga tugisaba umugiraneza kanaka hari usanga ari nk'amashitingi tuyasaba muri muri haseri ugasanga ari nk'ibikombe nk'amabidon ugasanga tuyasabye inyishu ikiganiro ni karadiridimba tuba cyasigaje umwanya muto telefone zikaba hazuguruye kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri website 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage ngira nibaza ko byoba ari birere reka turangize kino kiganiro nk'ijambo opesin anise nibaruta n'igihe nk'akamo n'igiki nk'akagohe wuha na cyane cyane uwo wese umurundi abona yuko ejo cyangwa hirya y'ejo ashobora kugira icyo kugira bakinge mbere bishobotse banagabanura cyangwa baheze ikibazo kijyanye n'irihindagurika ry'ibihe aricyo usanga gica kinazana n'ibiza bitandukanye murakoze kunyongera ijambo nyakubahwa mumenyesha amakuru eh, ku barundi bose akamuno batera ni uko bukwitaho gukinga ibidukikije gukinga ibidukikije gutera ibiti guca imikobeko ku misozi ihanamye bagatera ko ubwatsi kugira ngo inkukura imvura ntitware uburyohe bw'isi hanyuma iyo ibiza bishitse murazi kuva na kera narindi ku basokuru bama bafatana mu nda hmm. eh, nubasaba kugumana umuco mwiza n'akaranga ko gufatana mu nda no gufashanya mu bihe by'ingorane iyo umuryango washikiwe n'ikiza abandi bakawufasha ariko akamo ndagatere kandi amashyirahamwe y'abagira neza amashyirahamwe y'abagira neza ni babandanye bashyiramo ingufu mu gufasha mu gufasha mu gutanga inyishu mu ifashanyo bijyanye n'imfungurwa ibikoresho bitari imfungugwa uburaro ibyo bintu imbuto ibi bintu n’ukuri babishyiremo umwete mirongo irindwi na zitatu n'ibice ndwi by'amadolari y'abanyamerika kugira ngo tuzoshobore gufasha umuriyoni w'abarundi uzoba wugarijwe n'ibiza abo tuzoba tubatoye mu miliyoni zitatu basabwa tubona yuko bazaba bakeneye imfashanyo badufashe n'ukuri izo miliyoni zikenewe ubwo buryo buboneke notera akamo kandi amashyirahamwe yigenga amashyirahamwe yigenga afashe biboneka muri uwo mugambi w'igihugu wo kugabanya ibiza baba bazibura imiferege mhm. bazibura imiferege mu kurindira ko leta iza kuyagura canke kuyibonesha neza ko n'ibikorwa bisaba uburyo bwinshi mugabo aho umuntu ari nukuri ntareke ibiziba ngo bitege amazi bayacina inzira agende akaba ari we ariko atuma ano majwi abashikira hose muherereye atankomanzi shimire kandi vyimva mutima cegera c'urongo igipolisi cyo gukinga impanuka ariyo Pesin 1 Aniseni Baruta mwa mwakoze kwita ubutumire bwacu mwakoze cyane kudutumira kandi ni mwadutumira n'ubundi tuzogaruka ego murakoze cyane ikiganiro karadiridimba kikaba cyari kiremeshejwe nanje medari niyo nkuru nimugire ibihe byiza aho hose muherereye naho ubutaha